السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد الحمد لله tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunapokutana tena katika darsa ya kupitia muhadhara muhimmatun aqadiyya fi ibadati as-siyam na leo tuwapitia masala ya sita ambapo Sheikh asema 'azzim ma 'azzama Allah litukuze lile ambalo kwamba limetukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala lipe hadhi na heshima lile ambalo kwamba limenyanyuliwa daraja na kupewa hadhi na Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh asema istahdhar ya ra'aka Allah siku zote kumbuka Allah kuhifadhi anna hadhihi alibada kuwa ibada hii ya saum ibadatun qad 'azzamaha Allah ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza wayakfika qawluhu subhana na la kutosheleza kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala as-sawmu li wa ana ajzi bihi sawmu ni yangu na mimi mimi ndo mwenye kuilipa idhan ibadatun azamaha Allah ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ameitukuza na nizama wakati huu wa shahru ramadhan nizama ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifadhilisha na kutukuza kwa hivyo ni lazima mimi na wewe kama waislamu tuweze kulitukuza ibada hii na wakati huu lilopewa heshima ya hali ya juu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo eh, siku zote kumbuka hili na angalia ibada hii na angalia wakati wa ibada hii kwa namna au biaini al-ijlal wal-mahabba kwa macho ya, ya kutukuza wakati huu na kupenda ibada hii la kama yafalu man qalla nasibuhu min ta'mid min ta'dhimi hadha al-amr si kama wanavyofanya wale ambao hadhi yao ni chache nasibu yao ama thawabu yao itakuwa chache wakati huu kwa sababu wanahisi uzito katika mwezi wa Ramadhan na wanaifanya kwa uzito ibada hii ya siyam wayantadhiruna zawala ينتظرون هذا الشهر بفارغ الصبر na wanasubiri kwa hamu na ghamu huu mwezi uweze kuondoka na warudi katika hali zao za kumasi Allah subhanahu wa ta'ala la shakka anna hadha yatanafa wa ta'dhima hadha ash-shahr hakuna shaka kuwa jambo hili linakinzana na kutukuzwa kwa mwezi huu wa Ramadhan na katika kutukuza mwezi mwezi huu wa Ramadhan na kutukuza ibada hii na kutukuza yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyatukuza ni antahdhara ma'siyata Allah fi hadha ash-shahr al-'azim jiweke mbali kabisa jiepushe kabisa kwa nia ya kuwa hautofanya tena kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu hili la kinzana na utukufu uliopewa muda huu na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile min ta'dhimi hadha shahr katika kuitukuza mwezi huu ni an turabita ala thughuri jawarihik wa an tahfadhaha illa an ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala uweze kuhifadhi viungo vyako uvihifadhi na uvitumie tu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala fatajidda watajtahida bima tastati' bas unajibidisha na kufanya bidii kwa yote yale ambayo kwamba unayaweza bima yuwaffiquka Allahu subhanahu wa ta'ala min at-ta'a katika ta'a na ibada ambazo atakuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala jibidishe kujiweka mbali na maasi ya aina yoyote kwani unapofanya hivyo unakuwa unatukuza mwezi huu wa Ramadhan na wakati huu mtukufu ambao umetukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuitukuza hii huu mwezi min ta'dhimi hadha ash-shahr an tahdhara min al-ghaflah jiweke mbali na kughafilika naam kuna watu hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala wanafanya zile basic ibadat swala tano wanafunga lakini mara nyingi ameghafilika mtu ni usingizi tu au mtu ni simu yake tu au mtu ni kuongea tu na marafiki au mtu ni sports tu kila wakati yako viwanjani la Muislamu anafaa kujitahadhari na ghafla na aweze kujishughulisha sana na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika adhkar katika usomaji wake wa Qur'an katika istighfar katika kuwajulia hali wale ambao ni wanyonge katika jamii katika kuwasiliana na jamaa na marafiki ili aweze kujishughulisha katika ibada mbalimbali antashgha antashghalahu kullahu bi Allah uweze kutumia muda huu uliopewa na mwezi huu uliofadhilishwa na Allah na ukajaliwa kuweza kuishi tena katika mwezi huu itumia katika njia ya Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala Kasema na ni jambo ambalo liko wazi ndugu zangu anna minassaimina man indahu nashat katika wanaofunga kuna wale ambao wanaochangamfu sana wana moral fi awwal ash-shahr mwanzo wa mwezi kumi la kwanza hasa tamurru alayhi al-ayyam ath-thalatha wal-arba'a wal-khamsa al-ula siku tatu nne tano za kwanza zinapopita wa indahu nashat wa himma ana uchangamfu na ana ile moral na ana moyo wa kufanya ibada thumma baada dhalika yakhbu hadha nashat kisha ile morali yake inafifia inadidimia inarudi chini watadubbu alghafla na anaingia katika kughafilika salatu tarawih yaendelea yeye kwa nyumbani aangalia habari watu wako msikitini wanafanya dua kabla ya iftar ya yuko nyumbani anaangalia anaangalia vipindi vyake anavyovipenda au wako maskani anapiga gumzo la hili halifai kukuwa hali ya mu'min hasa kijana wa Kiislamu au awe wa kiume au wa kike katika mwezi wa Ramadhan ndio muda ambao unafaa kustaghil unafaa kufaidika nayo wayusabu al-insanu bida'il kasal baada ya siku hizo chache anakumbwa ana, ana, ana, ana na maradhi ya uvivu fatamurru alayhi al-ayamu ba'da dhalik sasa yakuwa siku masiku yanapita na ile uchangamfu wake na morali yake imeshuka na ile yeye kuhi kuhisi umuhimu wa ibada katika ramadhani imefifia wala shaka anna hadha yatanafa wa kamala ta'dhim hili kinzana na kule kulipatia hadhi mwezi huu na muda huu aliyetutunuku Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo nasaha ya Sheikh kwangu na kwako ndugu yangu na dada yangu asema idhan ijtahid kwa hivyo jitahidi fanya bidii rabit fanya bidii kazana eh struggle jahid nafsak na pambana na nafsi yako ambayo wakati mwingine inakuamrisha wewe kuwa mvivu na kujishughulisha na mengine hata tushghila hadha ash-shahr al-karim ili uweze kujishughulisha na kuishughulisha mwezi huu mtukufu bitaa'ati Allah subhanahu wa ta'ala katika kumti Allah subhanahu wa ta'ala wama hiya illa ayyamun ma'dudat na haya masiku si mengi bali tu ni masiku machache ya kuhesabika kwa hivyo wasia wa leo katika masala ya ngapi masala ya sita ni kuwa tutukuze yale ambayo yametukuzwa na Allah tuyape hadhi yale ambayo yamepewa hadhi na Allah na katika kutukuza mwezi huu ni kujishughulisha katika ibada na kujiweka mbali na maasi ya aina yoyote si maasi tu na ghafla ya aina yoyote tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfik wa jazakumullahu khaira